Ne shpresojmë që koha do të jetë e mirë. Është mirë duket. Është ngrohtë faktikisht. Është është lezetshëm, e di mm çfarë është këndshëm. Po, nuk do pikoj më ka thënë, por nuk po, e pra, besoj shumë. Ke parasysh, ëm, sot ë se dritarja e banjës ishte hapur për shembull, dhe unë bëra një kështu Dush që po. Ë uh, dhe dhe dhe m'u kujtua pikërisht atëhere, dhe isha rehat kur atë punën domethën. Atje. Mm. Zhvesha, ëm uh, se se m'u kujtuan ditët e tartakutit kur e kemi parasysh kur të bësh kështu. Të lahesh në orën 6 të mëngjesit thua, "Jo, valla, se nuk e bëj." Mm -hmm. Se shumë ftohtë, "Jo, është është më se e pranueshme." e tejkalueshme. Gjithsesi, mm. kemi program gjatë sot, 3 orë. Olta. Wow. Po. Fillojmë. Mbas mikrofonit këtu. Ju përshëndesim fort, udhë të mbarë juve që jeni në rrugë, punë të mbarë juve që keni mbërritur.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 Mesazhdërguesi i parë fiton një dhuratë. midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. U bë thirrja e parë telefonike midis Nju Jorkut dhe Çikagos. Në vitin 1924, Greqia u bë republikë. Në vitin 1946, Bashkimi Sovjetik njoftoi se ishte duke tërhequr trupat e saj nga Irani. Në vitin 1955, shfaqja e Tennessee Williams me titull Cat on a Hot Tin Roof shfaqet në Broadway. Në vitin 1976, Presidentja e Argjentinës, Isabel Perón u rrëzua nga ushtria e vendit të saj. Në vitin një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër, Andrea Schon thyen rekordin botëror për femra me patina, pesë kilometra për shtatë minuta e tridhjetë e katër sekonda. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë, Tom Hanter theu rekordin në not në hedhje të lirë në pesëdhjetë metra për njëzet e një pikë tetëdhjetë e një sekonda. Në vitin një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tre, Në Izrael, Ezer Weizman, një avokat i paqes me vendet fqinje arabe, u zgjodh president. Në vitin 2002, zhvillohet ceremonia e 74 e çmimeve Oscar, në të cilin filmi A Beautiful Mind fitoi çmimin si filmi më i mirë dhe çmimin si aktorët më të mirë e fituan Denzel Washington dhe Halle Berry. Në vitin 2005, Sandra Bullock fitoi një yll në rrugën e famës në Hollywood. This is Club FM 100.4. Wow, wow. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Miq të dashur, ju përshëndesim. Tani është 7:11 minuta. Unë jam bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën edhe Lorin këtu si çdo mëngjes tjetër. Ë, uh, është është momenti kur Jeri do të thotë se cila është shprehja që e ka zgjedhur për të na frymëzuar për ditën e sotme Jeri zgjedh një shprehje çdo ditë në klubin e mëngjesit dhe na e tregon një herë. Dhe sot e kam zgjedhur shprehjen nga libri Princi i vogël. Ah, e kam këtë librin Princi i vogël. Ëh. Uh -huh. Libër i mirë shumë. Shumë i mirë. Ëh. Uh -huh. Dhe kam uh, shkëputur një nga shprehjet që është edhe shumë e njohur botërisht. Atëherë jepi. Të gjithë të rriturit kanë qenë në fillim të mitur, por pak prej tyre e mbajnë mend një gjë të tillë. Të gjithë të rriturit kanë qenë dikur të mitur, por pak prej tyre e mbajnë mend një gjë të tillë. Mm -hmm. Shumë e bukur. Faleminderit Jeri. Më pëlqen më pëlqen e dje. Në çfarë fjala? Më kujtove diçka. Ë, uh, s'kisha as plan ta ta tregoja këtu, por meqë jemi në radio dhe këtë bëjmë, tregojmë gjëra. Isha isha duke isha në pushim, isha në pushim midis dy po themi orëve që mm. kisha mm. uh, me fëmijët aty tek shkolla për uh, për mësim. Dhe dhe ë uh, vendosa, meqë koha ishte e hapur, vendosa po bëja një xhiro. Edhe ndërsa po bëja atë xhiron, sigurisht dola këtej nga kompleksi Dinamo, janë ato fushat e kompleksit atje, edhe po shikoja barin, po ecja. Kisha vënë edhe muzikë në kufje, me thënë drejtën. Ë E më qëlloi që kam një, kam një përmledhje të Bahut, kështu e bukur fare. Unë nuk është se jam ndonjë tip shumë i muzikës klasike, me thënë drejtën, po Bahu është, Bahu është i po mirë, Bahu është shumë i mirë, super edhe, kur do të rrish rehat, domethënë mos ta vrasësh shumë mendjen. E po shikoja barin e më kujtua fëmijëria, mm. se më kujtove meqë po flisje për fëmijërinë. Tam. Kur ishim të vegjël, kam gjithë këto imazhet e, e fëmijërisë ato, ato, ato paraditet me diell, ku luanim çuna dhe goca te lagja. Kur ishim të vegjël flas, ndoshta edhe moshë 5 vjeç, 6 vjeç, e bënim shtëpi, e luanim shtëpish ose kur hypnim pemë, uh, merrim për shembull ato ato ato fijet e gjata të shelgut edhe bënim ca tip kurore, ashtu që ishin edhe me një bisht mbrapa, e luanim me shpata ose bënim harqe. Harqet i kemi qarë. Merrim me degë peme, bënim harqe me spango, i tendosnim, na ndihmonin më të rriturit t'i bënim, bënim shtiza uh, me këto Edhe kishte gjithandej jo, jo ferra, jo. Shkonim andej nga rifugjot, për shembull ka qenë një zonë me rifugjot afër punëtorisë, ça i thoshim asaj. A rrobaqepësisë, aty ka qenë lag, lagja ishte plot me pemë, e ka qenë edhe një është akoma. Është akoma ka shumë gjelbërim po, dikur, vërtet. Një, një plep i madh. Tani ai është bërë pothuajse i paarritshëm se njerëzit kanë ndërtuar gjithandej dhe nuk shkon dot më te plepi. Mm. Aty kishte gëlonin milingona. Milingona pa fund. Që mund të shikoje me mijëra, me mijëra, me mijëra. T'i numëroje që të gjitha dhe ishin aq shumë, t'i ngatërroje. U zinim rrugën me një fije kashte kështu ato hypnin aty merrnin pastaj. Mm. Po ishin, domethënë dhe fëmijëria ishte e gjitha kështu me me gjelbërim, me blerim, me me pemë, me bar, shtrihu këtu hidhu atje ose në verë për shembull bënim zjarre. Ku di unë se çfarë, gjitha gjërat i kemi bërë. Po, ia kemi kaluar aq mirë. Po, vegjël loznim shtëpiash. E tani aty ajo fush me fusha që ishte bosh u bë shtëpi. Po pra, është e vërtetë ajo. Kjo është ajo. U rritëm ne dhe i bëmë shtëpi ato, se ishim mësuar. Edhe ato na u bënë realitet. Inxhinierët që kanë ndërtuar. Po se kur ti mund mblidhnim jo tjegulla, tulla, jo ndonjë copë plasmasi, në ca shkopa, kështu e bënim si si tip shtëpie. Andi edhe po thosha po ku janë tani këto? Mm. Se unë kam mbushur kokën me me me fotografi nga fëmiria, imazhe, kujtesa që janë gjitha kështu të gjelbërta, janë me pe. Këta kalamajt nuk hypin ndonjëherë në pemë. Po, këta kalamajt nuk kanë më gjelbërim, kështu që. Ah. Nuk kanë ku të luajnë. Kështu. E nejse, të gjitha këto më kujtuan. Shumë probleme pastaj. Ka marr malli për ato. Për ato kohë. Mbaji si kujtime të mira. Ndryshe s'kem si të them. Është që kemi kujtime. Po, është e vërtetë. Ne kemi pasur të sapo. Është mbi të gjitha është që i kemi kaluar ne pa. Po, tjerë pastaj. Tek tek Sabaudin Gabrani ku ku jam rritur unë atje te shkolla, janë kurriz më kurriz me njëra tjetrën. Shkolla është çerdhja, është kopshti, Edhe janë edhe ato muret midis që gjithmonë tradicionalisht kanë qenë si thua gjysmë shkatërruar ose ka pasur një vrimë, ndonjë gjë kështu që kaloje, nuk ishin dhe aq të sofistikuara kështu. Edhe hidheshim sa andej këtej, çerdhja ka pasur ku di unë, nejse, se u futa në kështu. Doja që të doja që të hypja edhe një herë në pemë, domethënë. Kjo është kjo është ideja e përgjithshme. Kështu që uh, Jeri ka këtë shprehje për ditën e sotme miq të dashur, të cilën e ka shkëputur nga Princi i Vogël, Ekzyperi. Të gjithë të rriturit kanë qenë në fillim të mitur, por pak prej tyre e mbajnë mend një gjë të tillë. Lavdi Zotit dhe mbaj mend. Kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit me më shumë do të këndojë edhe Martina McBride vetëm pas pak. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. të ardhmen e qytetit etj etj. Sepse po vjen 21 qershori, nuk është aq larg. Kaloi një 23 qershor, tash i vjen një 20, jo e dini si është kjo punë. Po gjithsesi, ëm um, ka ndodhur se se shumë është përmendur dhe përfolur, por ka ndodhur dje, ka ndodhur dje. Ëm um, që ky personazh, mm. nuk dua ta cilësoj mashkull apo femër, ta po. deklarojë veten jashtë garës për bashkinë e Tiranës. Wow. Vetëm dje, publikisht. Cili? Cili ose cila, po. ëh, se nuk po e cilësoj uh, gjininë. Por ka ndodhur dje në televizion që ky personazh ta cilësojë veten jashtë garës. Ka thënë nuk do të jem unë kandidat fraksion e për Tiranën. Okej? Okay? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çfarë. 069 20 70 222 069 20 70 222. E bukura është që këta personazhe nuk e dinë nëse duan apo s'duan dhe nuk thonë ndonjëherë duan apo s'duan të garojnë, ë uh, sepse presin që të marrin vesh, domethënë, a duan apo s'duan ata që të garojnë. Po s'e kanë pyetur mirë veten prandaj. A dua unë që të garoj për Tiranën dhe kur e marrin vesh jo jo, nuk ti nuk do. Mirë. Dakor. Atëherë jo, jo, unë nuk kam pretendime. Po gjithsesi kush është është uh, ideja aty. Po shikoja një sondazh që ka ndodhur në Itali, mm -hmm. është bërë në Itali, edhe dilte sipas këtij sondazhi që 76 e grave të martuara të Italisë 76%. 70, më fal, 76%, po. 76% e grave mm -hmm. të mhm. martuara të Italisë. Po. Çfarë mendoni ju se Se se bëjnë ose se thon. Ëh. Mm? Tradhtojnë mm-hmm. vallë. Jo. Jo, jo. jo. Çfarë po bëjnë? Ti ti Olta ti mos i mendo gjërat kështu tash. Unë po mendoja, o janë ose janë të të kënaqura me jetën e tyre intime. Ëm, jo, jo tamam. Janë ose s'janë të po. nuk ka nuk ka të bëjë me me intimitetin. Ka është brenda, por nuk është vetëm tek intimiteti. 76% mhm. e grave italiane po. thonë se nuk janë të kënaqura nga burrat e tyre. Wow. Mm. Flasim për uh, ndoshta për po, për dhomën e gjumit, po. por uh, edhe për kuzhinën, banjën, mm. pastrimin, uh, ku di unë se çfarë. 76% janë të pakënaqura nga mm. burrat. Përqindje goxha e lartë. Tani unë gjithmonë kur shikoj se këtu tek ne nuk bëjmë aq shumë sondazhe të tilla, por kur bëjmë, Kur bëjmë dalim më keq se italianët. Ne do të kemi italian. E para, e para, mendoni që që gratë shqiptare do të kishin një nivel më të lartë, domethënë të, të, do ishin më të kënaqura nga burrat apo apo do ishin në të njëjtin nivel si italianët apo sa më keq akoma. 86% e grave shqiptare. Po ç, edhe ç'mendonin për këtë? Ç- Çfarë mendoni se janë arsyet për shembull, sepse që çojnë në këtë dëshpërim e që do të thotë 3 në 4 gra. Pakënaqësi. 3 në 4 gra janë të pakënaqura nga nga burrat e tyre. Po. Çfarë mendoni se është domethënia e kësaj gjëje? E komplikuar. E komplikuar është, po sigurisht. Gratë të pakënaqura. Po një ndër arsye duhet të jetë ekonomia, besoj. Ekonomia e burrave italianë. Po nuk besoj që e kanë për lek. S'është kjo për soria se mund. Është jo, një faktor që një kohë ta faxholi aty edhe dil më tani. Ti gan hanë. Jo, unë jam dakord me atë që thotë Artini sepse ekonomia ndikon, qoftë për mirë, qoftë për keq, në një lidhje. Sigurisht. Ti thua që nëse ekonomia është e po keqe, rritet, por është një ndër faktorë. Pakënaqësi ndaj burrave. Jo ndaj burrave, se dhe burrat mund të kenë pakënaqësi. Po, mirë, pikërisht për tash edhe burri, edhe burri në këtë ekonomi jeton, se s'është ka një ekonomi për burrat dhe një vetëm për gratë e burrave. Jo pakënaqësi ndaj burrave, është ideja kur burri s'ka lek, nuk i shkon edhe mendja që Ne kuptojmë që të bëj qejf. Bëj qejf është po, ideja. Po, s'ka lek vallai. Po. Po normal, sepse e kam mendë depresion. Po ata që s'ka lek asnjëherë, si bëjnë qejf ata? Se jo po ata e kanë ndar mend. Nuk kam, nuk kam. Ke parë atë atë komunitetin, atë komunitetin që jeton në në kasolle, në periferi, atë që mbulohet me me mushamana atë tiri tiri tiri po, që po. Shiko, do të biem dakord se nuk kanë kohën. Gratë rome. Për shembull, po. Si si? Duhet të biem dakord se çfarë është pakënaqësia në këtë rast dhe në pra, atë rast. Tash ato janë të pakënaqura me me jetën e tyre bashkëshortore në përgjithësi, po pak si shumë. Gjithashtu pastaj është edhe raporti, duhet të parë sa është uh, raporti femra meshkuj në Itali, se nëse për shembull është uh, janë katër femra me një mashkull, ato të tjerat Po, më fal, bëhet fjalë për femra të martuara, Altin, kështu raporti është shumë i qartë. Vaj, me sa meshkuj janë martuar. Të paktën në këtë rast. E madaj, po i pastar dua të fare, po çfarë bën? Madaj, ja, madaj. Madaj tani se s'jan kaq keq. Shikom. Se te lo do unë Po da i këshu po, Lëre italianin tim Nëse, kthehemi pas pak klubin e mëngjesit Po kjo, unë thjesht, unë thjesht të them faktet Në Itali, 3 në 4 gra janë të pakënaqura nga martesa e tyre. Nga burrat në përgjithësi, se me fëmijët janë okay. Noel Gallagher's Fly High Flying Birds këndon Ballad of the Mighty. Tani në klubin e mëngjesit kjo është balada e të fuqishmit 726. për temën që hedhim atje dhe çdo komunikim tjetër që dëshironi të keni me ne. Ëm, um, atëherë sot kemi këtë pyetje. Nëse do të zgjidhnit vetëm një film, vetëm një libër dhe vetëm një disk muzikor për të marrë me vete në ishull, cilët do të merrnit? Kjo është pyetja. Pra një disk muzikor që mhm. mund të jetë një artist i preferencave tuaja, uh, një libër Por një të vetëm dhe vetëm një film. Po themi në DVD dhe po imagjinojmë sikur në këtë ishullin e shkretë, në fakt ka elektricitet, ka po ka pse mos ka. Le të jepet kjo mundësi. Po pse jo? Ka një televizor të mirë që punon atje dhe ti ke një disk në DVD që mund të shikosh këtë film. Pra, duhet të zgjidhni, është e vështirë e di, por një libër një një libër një film një disk. Po, mendojeni pak, e kjo është çfarë ju pyesim sot, cilët do të merrni me vete për të parë edhe se cilët janë artistët që preferoni, por nuk doja që ta ngushtoja vetëm nga Njëra, se mund të thoshim cilin libër do merrnit me vete, por kjo Tam. u përket vetëm lexuesve dhe e kemi bërë këtë pyetje, po meqë ka njerëz për shembull që janë të dashuruar mbas kinematografisë dhe janë të shumtë, uh, pse mos të flisnim edhe për uh, filma, pastaj muzika, mm -hmm. kur jemi në radio, nuk mund të injorojmë. Muzika uh, bëhet fjalë vetëm për një grup, një këngëtar ose këngëtare, jo. Një grup, një këngëtar, një këngëtare, nuk ka rëndësi, është. E pastaj atë po mendoj. Po. Po. Dhe um, kjo është gjë. Atëherë un kam për një pyetje miq të dashur nga prit pritse e ditës sot në mëngjes, pyetja është kjo. Ky personazh apo personazhe që s'e shëndet ta fjalë vërtet, ë uh, ka deklaruar dje, edhe pse është përfolur tash uh, disa muaj që mund të ishte kandidat apo kandidate për Tiranën, dje në televizor e ka tërhequr veten. Shtypi është duke folur sot për këtë, ose tërhequr veten, domethënë thjesht ka thënë që nuk nuk do të jem unë uh, nuk pretendon kandidat. Tam. Për Tiranën. A ta themi që e bëre shumë të thjeshtë që është kandidate. E mirë, thuaj e. A të themi që Anisa ka thënë Lulzim Basha. E pasaktë, e pasaktë, goca. Uh, mund, mund të vlejë e njëjta gjë për Lulzim Bashën, por mbrëmë, nuk e ka thënë Lulzim Basha. Mm. Mbrëmë nuk e ka thënë, unë po pyes, kush e deklaroi mbrëmë, domethënë e kam shumë kështu. Është e freskët. Nga tigani, po, po. Apo nga 069 20 70 222. Kush e tha mbrëmë? Dhe do t'i japim uh, fituesit uh, të kësaj loje të vogël një dhuratë nga Too Late Albania. Mm -hmm. Too Late Albania, meqë ra fjala mund t'i gjeni në Facebook, nëse kërkoni për Too Late Albania, ju e dini se si shkruhet. Too Late, po edhe në Instagram, mm -hmm. është instagram.com fraksion Too Late Albania, po. Me dy o, t o o, t o o. Sa njerëz mund ta dinë too too too Albania. Too Late Albania. Mm. mm. mm? Okej. Okay. Kështu që kjo do të jetë, kjo do të jetë. Por uh, vjen ajo. Ta ndërkohë që ka lajme edhe nga bota e medias. Pse? Ç'ka ndodhur? Lajme nga bota e medias, po Lajme të mira. Lajme, unë mendoj që është mm. uh, tani varet se në cilin krah je, domethënë. Ëm, uh, edhe nuk e kisha fjalën politik, por uh, për shembull për Blendi Fevziun është një është një humbje, është një humbje e vogël, sepse e vogël. Um, Lubonja. Mhm. Zoti Fatos Lubonja, analist i njohur, ju e dini mirë se për kë flasim. Mhm. Ëm mm, um, do të largohet nga opinioni. Jo do të largohet, por tani wow. është punë bitisur kjo. Do ta lër. Është larguar nga opinioni për uh, për tu për tu ekranizuar për të dalë në ekranin e Agon Channel. Do të ketë do të ketë programin e tij që e kanë quajtur në mënyrë mendimin tim pak si tepër lirike dhe jo edhe aq televizive, këndi i Lubonjës. Se si më kujton atë këndi i luleve, këndi i librit, këndi këndi i diçkaje, këndi i qëndismës, domethënë po gjithsesi ky është këndi i Lubonjës, mm -hmm. uh, që do të jetë në në Agon Channel dhe Lubonja largohet mbas kaq vjetësh si kontributor i rregullt opinionist i, i programit opinion në TV Klan. Kështu që prandaj po thosha që për për Fevziun është shumë mirë sepse un un për vete jam shumë shpesh jo dakord me me me gjërat që Lubonja thot ose ose mund të them këtë gjë tjetër që që nuk jam gjithmonë dakord me gjërat që Lubonja thot, por jam përgjithsisht dakord me gjërat që Lubonja thot dhe vlerësoj jashtëzakonisht shumë uh, faktin që ai flet nga vetja e tij. Edhe kur ia këput ndonjëherë në mendimin tim, se ai mund të ketë drejtë dhe jam unë gabim, por të paktën të paktën më pëlqen që është uh, është i drejtpërdrejtë, është i rrallë në atë se shumica dërmuese, mos të them pothuajse të gjithë analistë dhe opinionistë uh, flasin uh, me komandë, e keni parasysh mm -hmm. kanë uh, kanë tekstin, uh, si ato tekstet e njoftimeve në një herë që dhe dhe pastaj e fusin e fusin atje në xhep, ose kontrollohen me celular, siç siç ju e dini. Ë, uh, ndërsa Lubonja flet mendimin e vet dhe ka shumë pak njerëz këtu që që flasin mendimin e tyre. gjithë kohës. Ashtu siç e mendojnë, po. Megjithatë, megjithatë, ai aty do të ketë kontributin në gazeta, siç shkruan Panorama sa do të vazhdojë ta ketë njësoj, ai te Panorama shkruan. Por do të ketë edhe programin e tij në Agon Channel që do të jetë Këndi i Lubonjës. Po do na marr malli ta shikojmë në opinion, se këto janë janë gjëra ekskluzive tani, siç ju e dini. E ke parasysh, në qoftë se do të punosh te te agoni nuk del dot te opinioni Normal. ose anasjelltas siç i kanë siç i kanë ndarë gjërat. Mirë. Kështu që i urojmë suksese zotit Lubonja. Run Run është kënga që dëgjojmë tani në klubin e mëngjesit miq të dashur. Nëse do të zgjidhni vetëm një film, vetëm një libër dhe vetëm një disk muzikor për ta marrë me vete në ishull, cilat do të ishin? Na shkruani në 069 20 70 me aktualitetin, unë pyeta cili është apo cila është kandidatja që nuk do të nuk do të garojë dhe na kanë thënë se është Lindita Nikola. Që është është e dira fituese. Bravo. Ëh. Mm -hmm. Dhuratës nga Too Late Albania. Too Late Albania. Okej, okay, mirë, faleminderit. Fjalën e ka Jeri në këtë moment, ndërkohë Një histori e pazakontë ka ndodhur në një kompani në New York, e pazakontë. E pazakontë është. Bëhet fjalë për një djalosh rreth të 30-tave me emrin Kirk, o, Kirk. i cili ka qenë në, në pushimin e tij bashkë me bashkëpunëtorët e tjerë në kompaninë, po nuk bëhet e ditur kompania në rast, po? se cila është. Mm -hmm. Por ndërkohë ai ka dëgjuar të gjithë bashkëpunëtorët e tjerë duke folur për ISIS dhe ë uh, çfarë ISIS ka thënë. Ky nuk e dinte, pak a shumë ka deklaruar më vonë. Për shaka, në kalifat jeton. Nxjerr uh, buzën e brendshme të tij, pra e palos buzën dhe tregon tatuazhin që ai kishte prej shumë kohësh mm. dhe pikërisht tatuazhi shkruaj uh, ISIS. Të gjithë bashkëpunëtorët janë ndjerë shumë keq nga reagimi uh, i Kirk, uh, madje është bërë aq problem sepse Po pse janë ndjerë keq më fal? Uh, sepse ata ishin duke diskutuar për gjithë bomat e ISIS, që nuk ishin dakord. Po tani ky pse kishte shkruar Isis se kam përshtypjen që s'ka asnjë lidhje apo. Është pushuar nga puna, por uh, më pas ka deklaruar në mediat në New York uh, duke thënë që unë nuk është se e kam bërë në këtë periudhë tatuazhin, mm -hmm. rastisi që ishte e dashura ime sepse e kam bërë para 4 vitesh, pa. Po. ishte e dashura ime e kishte emrin Isis. Dhe unë e kam bërë në atë periudhë tatuazhin, meqenëse isha i dashuruar me atë vajzë, fakti është që ai nuk është më, por tatuazhi ka mbetur. Dhe nuk është se ai nuk është më i dashuruar. Nuk është më në në një lidhje me me Isis. Po e ka emrin Isis kjo tjetra. Kështu ka thënë. Po kjo pse ka emrin, më fal, pse ka emrin Isis? Po ku? Kjo vajzë. Ju e bëjmë me këto pak kështu si këto punët e Duket pak si justifikim të dal nga situata, por mund të po, jetë pra, edhe. Po pra, ata që dënoheshin për agitacion propagandë për shkakun që flisnin edhe në kohën e xhaxhit ishte. Ishte kështu që, ah, ai ashtu, ai kjo kështu, do të justifikoheshin, jo. Por Kirk tanimë është pushuar nga kompania ku punonte dhe pavarësisht se ka bërë bujë si lajm, sepse djaloshi thotë unë e kam bërë 4 vite më parë dhe nuk ka lidhje fare me çfarë po ndodh. Ky tatuazh i vjetër mund ta shikoni thotë ai, po. Dhe ka të bëjë me emrin e ish të dashurës time, mm. megjithatë, njëri nga punonjësit kryesorë të kompanisë po. ka thënë që nuk ishte vetëm shkaku i tatuazhit, por edhe arsye të tjera që ai nuk ishte korrekt. Ja, po se ai ishte një kokrra, thoshin ata e përtacit e ku di unë se çfarë, do të thonë gjithë ato gjëra të tjera. Mirë. Po kështu do thonë ata. Kështu do thonë po, ata se çfarë, çfarë mund të thonë. Ai ka kaq kohë që nuk e kishte treguar uh, mhm. tatuazhin, pse mhm. pikërisht duhet ta tregonte. Nuk e di. Po mirë, mos ta tregonte dhe do të ishte. Po jo, ai ka thënë kështu, shikoni çfarë koincidence ka thënë ai. Tani që ISIS u bë. Edhe unë kam një ISIS. Po, po. Mirë, a ne kemi pyetje për ju e miq të dashur nëse do të zgjidhnit vetëm një film, vetëm një libër, vetëm një disk muzikor për ta marrë me vete në ishull, cilët mm. do të ishin a gjërat që do të zgjidhnit që të merrnit, cilët do të ishin gjërat që do të zgjidhnit të merrnit. Nuk nuk po më hapen, nuk më hapen komentet, nuk e di. Tani unë kam një oh koment. Ta ta lexoj. Kam vetëm dy komente. Thuaje, thuaje. Samueli thotë do të zgjidhja filmin 50 hijet e Greit. Oh, sa mirë Samuel. Libër Harry Potter dhe Disney. Samueli është kështu, domethënë ndoshta i vetmi mashkull që do zgjidhte 50 hijet e Greit. Kam përshtypjen. Po. Zoni pastaj thotë forca speciale franceze në Afganistan si film. Po, oh, është film ky. Nuk e di. plaku dhe deti dhe do të merrja muzikë popullore thotë. Mm -hmm. oh. Bravo. Mirë. A do të dëgjojmë tani të përzgjedhurën e Altinit për këtë moment. Miq dashur është nga Ed Sheeran bashkë me Rudimental, kjo quhet Bloodstream. E dëgjojmë Altin? Mhm. Mm Çka ka të bukur kjo? Kjo ka Rudimental brenda. Rudimental brenda po. Shumë bukur. Kur është ai jep një tjetër ritëm. Ah, po e dëgjojmë, po se kemi kohën mirë. Po ti m'lajmëro mua sa shkoa. Ora është 7:45 minuta. Zero gjashtëdhjetë e nëntë, njëzet, shtatëdhjetë, dy, dy, dy, dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. E vështirë është, po jo e pamundur. Unë duhet ta shoh, më qartë. Duhet ta shoh kë e, vë, o, jë, të, i, bë, i, ST. Olta cila do të jetë dhurata? Do jetë një kontroll i plotë mjekësor nga spitali amerikan. Ke voj ti bist. Bravo. Ke voj ti bist. Bravo Olta. Ke voj ti bist. Ja dhe gocat, ja dhe gocat tona miq dashur që reagojnë kështu. Ke voj ti bist. Na moj goca. Nuk e gjeni dot. Mm. K E V O J T I B I S T. Zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy zero gjashtëdhjetë e nëntë njëzet shtatëdhjetë dy dy dy miq dashur sot në klubin e mëngjesit ndërkohë ë uh, atëherë Jeri dua të ta jap ty fjalën për apo do apo do që të të bëjmë një një pyetje nga nga lajmet nga ngjarjet okay. nga prit prit se e dija pse jo Pse jo, nga prit prit se e dija kemi bërë vetëm një deri tani. Gati? Gati. Atëherë, miq dashur. Është shpallur i pari është shpallur i pari uh, kandidat zyrtar për uh, president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mm. Është një zotëri. Po ti mos u merr me atë se je në punë. A është për ata që janë duke shkuar për punë? Po dhe unë punë po bëj. Po dakor. Merru me atë pra. Rri merresh me atë. Merru pra. Merru për ta gjetë. Merru po. deri. Asaj nuk i dihet Altin. Hilda na ka shkruar se nëse do të shkonte në një ishull do të merrte librin Lufta dhe Paqja, do të merrte filmin Bashkë me Erën dhe mhm. një CD nga Celine Dion. Ato oh. zgjedhjet e e Hildës sot në mëngjes. Uh, për një film thot uh, Amelia do të merrja A Beautiful Mind, që është uh, filmi mbi John Nash me Russell mm, Crowe, uh, do të merrte një disk nga Pirro Çako thotë ajo dhe libër do të ishte Bosët e dollarit. Bosët e dollarit. Roza na ka shkruar wow, filmi do të ishte Aromë gruaje. Për libër do të merrja Hijet e erës uh, ose Hija e erës nga Carlos Ruiz Zafon, mm, Zafon. Mm. ndërsa Do të merrte trilogjinë bie. Për muzikë thotë ajo, ajo ka shkruar hijet e erës nga po Carlos. Po pra, hijet i ka përfshirë të, të tre. Po s'është Carlos Luis, është Carlos Ruiz, apo jo, me R. Ah, po pra, Ruiz, Carlos Ruiz, Ruiz Zafon dhe për muzikë një disk të miksuar nga unë thotë dhe disa këngë që më pëlqejnë shumë mirë. Roza e do uh, mix, mix. ata. Mm. Pastaj kemi të tjerë. Fatmiri ka shkruar thotë Into the Wild, që është film shumë i bukur, është i jashtëzakonshëm uh, kur vjen puna tek filmat e i bazuar në histori të vërtetë. E mbani mend këtë Into the Wild me po, çunin. Po. Ë, uh, që bridhte që... sa andej këtej. Edhe në fund vdes. Fund fare ah, shkon okay. tek ajo po. te ruloti atje, është film fantastik. Led Zeppelin uh, ka për të marrë ndërsa për libër thotë ai Robinson Crusoe, është Fatmiri që shkruan kështu. Po Robinson Crusoe sepse Aty është edhe libër edhe, jo, është edhe edhe libër edhe guidë kur jeni në ishull, po. Po, pra. Paloma Faith do të vijë tani me Beautiful Remains në klubin e mëngjesit Ora është 7 e 57 minuta miq të dashur Ju jeni me Club FM në 100.4 Unë ju përshëndes në 069 20 70 222 Mund të dërgoni komentet tuaja në lidhje me Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur. Unë ju përshëndes. Jam Blendi bashkë me Jerin. Mëngjesi, është Altini këtu. Mëngjesi. Është Olta e gjithashtu edhe Lori. Mëngjesi. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Nga ora 7 deri në orën 10 në këto valë këtë ekran, në klubin e mëngjesit. Um Olta ka disa një apo dy, ku di unë tani emra fituesish, por uh, para se t'i japë ajo, uh, unë dua që të përsëris dhe një herë këtë se Jerit i ngeli i ngeli fiksim domethënë që um, nuk e gjen dot se çfarë domethënë ke voj ti bist ke voj ti bist k e v o j a ke voj është një gjë që pyetet për shembull e kom është përgjigja ke voj ti bist në kryeqytet mirë um, ndërkohë që Altini ka edhe një zë zëri është i përgjumur për ditën e sotme dje uh, kishim um, Grita Dumën, mhm. që unë e gjeta menjëherë, le të shikojmë nëse do të jem në gjendje ta gjej menjëherë do të jetë është i thjeshtë zëri. Është e vërtetë? Po, Okej, vetëm një herë do të. E dëgjojmë pra. Mm. Tek festa e Kuvajtit e kam taku kam përshëndet për herë të fundit. I dhashë një copë tortë aty kur ndahesh torta. Twilight është libri që do të merrte një djalë këtu. Djali që na shkruan në Facebook ka si simbol vetëm një një apostrof. një shenjë apostrof. Kështu që apostrofa, thotë Twilight është libri që do lexonte ose Muzgu, siç është përkthyer mm -hmm. në mhm. shqip. Interview with the Vampire është filmi, filmi i viteve 90, Tom Cruise, Brad Pitt në që ka për për, për këto gjërat me vampira, po filmat e fantazitë e vampirave. Mund të ishte Dracula për shembull në atë listën atje e gjëra të tilla si Transilvania, oh, një luginë e këndshme. Mhm. Ku diun? Mm? Kjo mund të jetë, sepse ju kemi bërë një pyetje miq, është nëse do të shkoni në një ishull dhe do të merrni me vete një libër, një film dhe një disk muzikor, cilët do të ishin ato gjëra që ju do të zgjidhni, një libër, një film, një disk muzikor, 25 lemë. Jo se po mendoj. Edhe un jam në lemë. Në lemë, lemë. Jo, më mirë, kjo është e vështirë për të zgjedhur se prandaj bëhet. Po, pra, po, pra, pra, jam kot të kemi një vështirë në klubin e mëngjesit. Gjithmonë pyetjet e vështira ne i bëjmë në klubin e mëngjesit. Po, faktikisht un po mendoja diçka tjetër, që mund të zgjidhja një libër dhe një film që nuk mm. e kam parë asnjëherë. Mm. Ndoshta. Prandaj thashë në 7 lemë se e kam edhe këtë si opsion. Po. Un do të zgjidhja Tragjedia amerikane. Një tragjedi amerikane, uh, Here Without You Baby. Te dhe filmi, te filmi. Ha. Tomka dhe shokët. jo, jo, jo, jo Tomka, po besoj Dimri i fundit. Po jo më se s'është po, film. Ka vëda. 300 spartanët. 300 oh, bo, bo, oh, bo, bo. Do kënaqesh Altin. 300 spartanët te ishulli. Arrish të shikosh muskujt. Me muskujt do kënaqet me muskujt e barkut. Unë mendoj se ai Lost. Me burra që hidhen për dritën kështu, sipër njëri tjetrit. Ajo kal, kala spartane domethënë, kështu si. Mirë, dakor, unë asnjëherë s'e kam kuptuar atë film. Unë nuk e kam parë asnjëherë filmin me me 300 spartanët nga fillimi deri në fund. Kam parë, kam parë vetëm pjesë, po që vetëm filmin. Mirë, po unë mendoj që Lost është fiks për në ishull. Lost, ti thua Si e lidhin me patinave çar, çfarë bëri? E po ka pra, bërë. Po futi kshu atë. Jo, po po. Atë. Oh. Oh. oh. Ajo është kshu, edhe edhe edhe pa pa novokainë domethënë, mm. kështu, mm. direkte. I ra të fikët aty më një herë, po. Nëse shpëtoi, shpëtoi. E nxori të keqen. Na e nxorri të keqen. Mirë. Faleminderit Altin. Um 069 20 70 222 069 20 70 222 për përgjigjet tuaja. Miq të dashur nëse do të shkoni në një ishull dhe do të merrni me vete një film, një libër e një disk muzikor, cilët do të ishin, cilët janë pra preferencat tuaja nga filma, libra dhe muzikë uh, në klubin e mëngjesit do ta bëjmë këtë pyetje. Sot ndërkohë zëri është edhe një herë ky që Altini ka përzgjedhur për sot dhe shkojmë tek Jermaine Jackman menjëherë pas kësaj, po dëgjoni edhe një herë të fundit herë. Tek festa e Kuvajtit e kam taku kam përshëndet për herë të fundit. Okay. Dhe është një copë tortë aty kur ndash torta. Kthehemi pas pak klubin e mëngjesit, është koha për muzikë 8:13 minuta. Ju jeni me Club FM në 100.4 Blendi Eri Altini Olta dhe Lori ju përshëndesin. Ora është tani 8:20 minuta miq të dashur ju përshëndesim që të gjithëve meqë uh, njerëzit për mëngjes janë uh, ndoshta duke ngrënë duke bërë ato gjërat e zakonshme po shikoja një lajm uh, histerik do të thoja po edhe oh. pak historik nëse doni uh, i cili na vjen nga Louisiana e famshmja Louisiana e jugut të Amerikës ku uh, në Baton Rouge, mm. kështu quhet ai vendi ose Shkopi i Kuq uh, nga frëngjishtja. Ju e dini, Louisiana ka qenë më parë territor francez para se ta mm. merrte. Ëm, mm. uh, ose ta shiste Napoleoni tek uh, amerikanët, por gjithsesi, ëm, um, këta kanë qenë duke ngrënë mëngjes babë e bir. Ëm, um, njëri uh, babai, pra është ai që është akuzuar tani nga policia, është 58 vjeçar, e ka emrin oh. Eldridge Dukes, Eldridge Dukes. Dhe baba uh, është duke i bërtitur të birit, i cili është 18 vjeçar, um, sepse nuk ka lëng portokalli. Kjo është në strumullari i gjithë historisë është që nuk ka lëng portokalli. Dhe babait i ka ik truri. I ka ik truri Është pak të thuash. Fillojnë dhe zihen, grihen e bërtasin me njëri tjetrin dhe pas një momenti tensioni atje, djali merr dhe thyen një vazo. E shtyn atje, marrim me baba. Thotë se unë do të blej portokallin. Ne. Thyhet vazoja atje e baba, shkon me vrap në dhomë. Djali e di që në dhomë baba mban shotganin dhe oh. del nga dera. Baba e merr shotganin, ju betohem, është histori e vërtetë. Policia e ka zotin Dukes tani në në qeli, por çfarë ka ndodhur? Ka shtën 3 herë. Çfarë? Po, herën e tretë ka goditur në në trashaluqe të birin, uh, i cili ka marr plagë uh, jo jo, jo të rënda. Jo, jo të rënda, po tash jo serioze për jetën, por që po. serioze nëse do të ulesh. Ke parasysh. Ehm, um, kështu që, kështu që uh, 58 vjeçari Eldridge Dukes është tani i akuzuar për uh, vrasje të mbetur në tentativë të të birit 18 vjeçar për shkak se në shtëpi Nuk kishte lëng portokalli. Wow. Wow. Ai ai ka deklaruar vetëm. Vetëm po e dini sa më pije. e dini sa më pije. E nuk e di se çfarë çfarë mund të ketë qenë, po mundohem të imagjinoj uh, bisedën midis tyre, domethënë. Se sa i rëndësishëm ka qenë uh, lëngu i portokallit. Bidoni i lëngut të portokallit në atë mëngjes. Edhe pse kemi biseda që ky ka thënë shko bli, Ai ka thënë bli vet? Bli vet. Ndoshta kjo, ose mund të ketë pasur për shembull pak në bidon, vetëm një gotë kështu. Edhe e piu djali. Po, po edhe e ka pirë ai edhe i ka thënë mos e pi të gjithën. Po babi mua, babi mua zom, zom bëj babi mua. Se ju e dini si janë prindërit, e heqin nga goja për fëmijën. Normal. Kështu që edhe ai ka menduar babi le të shikoj punë e madhe, e kupton? Të bëj si të bëj, se vetëm një ditë do. Ka nxjerr shotganin. E ka zgjidhur me shotganin, e ka ndjekur nëpër lagje dhe Të tretën herë që ka gjuajtur ka arritur ta godas djaloshin në trashaluqe, siç e thash, po. Po. Tjetër gjë që ka ndodhur mm. është është kënga, kënga e Florit dhe Elvanës, Kuqezi je ti. Ëm mhm. ehm, e cila ka në momentin që unë shoh tani 1 milion e 101 373 klikime në YouTube. Kënga wow. kënga kënga me motive nga kombëtarja e Shqipërisë, e Digitalbit, logot e Digitalbit shfaqen aty po plus që kuqezi je ti është edhe slogani që Digitalbi ka tani. Ëm um, po po nuk e di pse hatersat, hatersat e kanë Ç'i kanë bër? E ç'i kanë bër? Po ka kritika ku dëgjon tani ça thon shkon koti ça thon. Un me thën të drejtën këngën e kam dëgjuar një 2-3 herë, kënga është e lezetshme. Unë e kam dëgjuar shpesh. S'është një këngë për të lënë pa mend, po edhe e keqe nuk është. S'e ke dëgjuar asnjëherë? Jo. Ja. Nuk është nuk është këngë e keqe. Ë gjithsesi. Seriozisht. Tani do dëgjosh edhe. Ka ka nga ata, un po shikoja tek peshku pa ujë.com, është dikush ka hapur një debat atje. E peshku është se mm. njerëzit më thonë, "Oh, sikur i kontrolloj unë ato." Po njerëzit dikush me me një nickname aty ka ka e ka quajtur uh, shovinizëm që se ka flamuj, ka zjarr, ka tani ato nëpër stadium e kështu ndodh apo jo. Normal. Me këto të kuqet që që lëshojnë ato tymrat e, e gjërat e e tilla. Unë nuk e shikoj se çfarë është çfarë është kjo kjo tema e madhe e debatit për këtë këngë, por mendoj që gjithsesi më shumë e ndihmon se sa se sa se unë do të jem shumë i sinqert, videon nuk e kam parë asnjëherë nga fillimi deri në fund. E kam dëgjuar këngën ndërsa luan në televizor dhe ndonjëherë kam e kam kthyer, kam parë fragmente, e, kam kuptuar se çfarë është ideja aty. Kam parë Skënderbeun, kam parë ca male, kam parë ca qeleshe, ca ca gjëra të tilla, po ca njerëz ofendohen nga kjo. Se e quajnë thonë është Shqipëria e vitit 2015 dhe nuk duhet të ketë kaq shovinizëm, kaq kështu. Po, ku di un? Ëh, nuk kam ndonjë opinion, edhe them as s'kam as nerva që të rri të ashtu. Gjithmonë ka të pakënaqur, gjithmonë ka njerëz që do nxjerrin yckla, kështu që për mm. mua ajo ngelet një këngë e bukur. Po, unë e quaj të kështu që ata hatersat, po. Hatersat do të vazhdojnë të hejtin. Haters haters gonna hate. Ka të drejtën e tyre gjithsesi po, ata. Po, po, gjithsesi. Kështu që unë mendova që, okay, një radhë premtoj do ta shikoj nga fillimi deri në fund, se ca kritikojnë videon. Jo këngën, ca kritikojnë këngën, jo videon. Kam dëgjuar edhe nga ata që kritikojnë tekstin e këngës dhe jo videon e Por, Me thënë, por. Drejtën edhe un videon nuk e kam parë nga fillimi deri në fund. Un e kam dëgjuar shumë shpesh. Tim bir që është 4 vjeç që ja bën kuq e zi, kuq e zi edhe nuk më ka, nuk më ka ofenduar. Nuk më ka ofenduar aspak. në vend. Po pra, pse jo? Pse jo? Çka po, që pra. ka? Po, do do për shembull sikur. Para se ta luajmë këngën e Nirvanës, shikoj për shembull nga se mendohet sikur vetëm ne kemi të tilla. Shikoj për shembull nga një film i famshëm amerikan, nëse mund ta dëgjojmë një moment se ja një këngë amerikane për shembull. Mm. Këngë patriotike. If asked to make the ultimate sacrifice. Would you think about all them people? Dhe tani Ai, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Dhe tani, a e dini se me Jerin në klubin e mëngjesit. Shtatë mënyra për t'u shfaqur më inteligjent. Trego atë që ndjen. Në këtë rast është fjala që në vend të miratimit si të mirëqenë të asaj që dëgjon, është më mirë që atë ta vësh në diskutim. Kjo jo thjesht për të sfiduar verbalisht bashkëfolësin, por për të dhënë një alternativë për çdo gjë që trajtohet. Modestia është një tjetër përmasë që lidhet me inteligjencën. E thënë më gjatë, kjo përkthehet me atë që personat inteligjentë përgjithësisht nuk duan të hiqen si gjeni, kjo për shkak se ato njohin limitet e tyre. Jini të vëmendshëm ndaj bashkëfolësve. Është provuar edhe shkencërisht se personat që gjatë bisedave me të tjerët vazhdojnë të ruajnë kontaktin viziv, kanë përgjithësisht koeficient intelektual më të lartë se ata që gjatë bisedës kalojnë shikimin në vende të tjera. Përdorni një inicial mes emrit dhe mbiemrit tuaj. Sipas një studimi të dy psikologëve europian, shtimi i një iniciali në mes të emrit dhe mbiemrit rrit dukshëm respektin që të tjerët tregojnë ndaj jush. Shkoni më vonë në shtrat. Një studim i vitit 2009 ka treguar se personat që shkojnë për të fjetur më vonë janë më inteligjentë se sa të tjerët që preferojnë të shkojnë për të fjetur më herët. Janë analizuar 20745 studentë Dhe doli se ata që flinin më herët e zgjoheshin po ashtu më herët, ishin më pak të përgatitur se ata që shkonin më vonë dhe ngriheshin po ashtu më vonë nga shtrati. Rrethohuni me persona inteligjentë. Kjo do të sjellë një përfitim të madh për ju që nuk ka lidhje vetëm me aparencën, por me faktin se mes tyre do të trajtohen dhe diskutohen çështje dhe argumente të sofistikuar ku ti ke të gjitha mundësitë të sfidosh veten, por më e rëndësishmja të mësosh, madje dhe të imitosh. Kur dyshon, më mirë është të heshtësh. Zakonisht, heshtja është një argument që bën të tjerët të dyshojnë në aftësitë tuaja. Por kur realisht nuk keni se çfarë të thoni për një çështje që trajtohet, është më mirë që të heshtni, sesa të hapni gojën dhe t'u hiqni dyshimin të tjerëve. This is Club FM 100.4. Hello, hello, hello, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit miq të dashur dhe mos bëni gabime Si uh, te ky djaloshi në Illinois Po shikoje pak, njerëzit janë, janë uh, komplet psikopatë ndonjëherë Por uh, ky, ky, aq keq e ka pasur punën Sa jo vetëm që është vrarë dhe ka thyer të dyja këmbët Por, por, tani është duke u përballur edhe me policinë dhe ligjin Sepse, uh, çfarë ka ndodhur është aty që nga një, që nga një Çfarë është? Si tip, uh, kjo është një ujëvarë, po ti e shikon të ngrirë ah, ieri, okay. ujëvarën sepse në dimër ngrin aty. Dhe dhe kanë qenë uh, tre çuna, mm -hmm. uh, në fakt dy djem dhe një vajzë, të uh, cilët mbasi mbasi kanë shkuar tek uh, ujëvara, kanë kaluar mirë e mirë me njëri-tjetrin, kanë bërë gallatë e tjerë e tjerë dhe në fund fare kanë vendosur ky të paktën të kalojë një gardh mhm. dhe të afrohet tek tek cepi i ujëvarës. Aty donte që të thyente akull. Por duke thyer akullin, kjo ka qëlluar edhe, si thua, ka qenë edhe vendimi i tij më i keq, ka rënë rreth 30 metra. Ë oh. e gjitha e ngrirë brenda në këtë ujëvarën dhe i ka thyer të dyja këmbët. Oh. Uh, siç raportojnë wow. mediat, ka qenë edhe në një gjendje tepër kritike. Ë uh, edhe ka bërë disa operacione. Është dashur në fakt që ta marrin, uh, shkojnë ta marrin këta të ndihmës së shpejtë, po. ta hedhin në një barelë, ta ngrejnë, pastaj ta hypin në një varkë, ta çojnë nga ana tjetër e lumit. Domethënë ka qenë e gjitha një një lloj um, mundimi e stërmundimi po. Po sepse ka tabela atje që thonë mos kaloni gardhin dhe mhm. dhe është park kombëtar atje dhe ka një shteg ku njerëzit mund mund ta shijojnë natyrën edhe të bëjnë qejf e të gjitha këto, por nuk duhet të kalosh atje ku është e rrezikshme tani. Çështja është ky thyen të dyja këmbët, ka probleme me doktorët e me spitalet për për për të ardhur në një gjendje normale, por përveç kësaj duhet të përgjigjet edhe për shkeljen që ka bërë. Ëm um, ndërsa përballet dhe me ligjin atë. Po, po, se kanë qenë edhe dru në fakt, që të tre. Okay. Vajza uh, që ishte e sh, e shoqëruar bashkë me ta, është gjetur edhe me marijuanë me vete. Këta si duket kanë tymosur, janë kënaqur dhe pastaj kanë vendosur që të që të afrohen tek buza e e ujvarës që ka qenë pastaj uh, për ta një vendim kam përshtypjen unë, jo i mirë. Um, e mbani mend edhe ata, ishte ai çifti tjetër, nuk ishim ne të tek ajo fundi i botës që lexonim uh, para pak kohësh, ku po, ishin ata? Do të bënte foto mm -hmm. dhëndri edhe. Bravo, në fund duke rënë. Tek shkëmbi i fundit të botës, po. Gjithmonë kur afrohen këta tek buza e shkëmbinjve, tek nuk e di sepse. Po ideja është që kur afrohesh bie. Sa më lart të rrish, aq më mirë është. Ndërkohë kemi fitues për anagramën. Po sigurisht. Po, për mhm. anagramën. Mm -hmm. Gazi dhe ka thënë objektivist. Bravo Gazi. Bravo, bravo. Gazi është objektivist për vete. Po, nuk të njohim 480 i mbaron numri, fiton një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Objektivist është është anagrama për zëri. Është i Ilir Metës. Po, kjo është e thjeshtë. Dëgjoj. Mund ta dëgjojmë? Tek festa e Kuvajtit e kam taku, e kam përshëndet për herë të fundit. I dhash një copë tortë aty kur u nda torta. Kujt ia okay. kushton këtë tortën kë? Kujt ia kishte dhënë tortën, nuk e di. Ëh. Uh, Tani s'kam më tortë, kam. Shën si kam. 335 i mbaron numri Megit dhe fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Megi. Mirë, faleminderit. Uh, prit prit se e di, kemi fitues apo jo? Është Anisa dhe ka thënë Ted Cruz. Ted Cruz është e saktë, bravo. Një biletë për në Cineplex. Republikani i parë i cili shpall kandidat për president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është senatori Ted Cruz, Senatori Ted Cruz, i cili dje ka dalë para mediave e ka folur për veten e vet, familjen edhe ambiciet për t'u bërë president i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bravo Anisa që e ka gjetur. Mund të bëjmë një pyetje tjetër nga lajmet miq të dashur në prag të në prag të ndeshjes me Armeninë që vjen të dielën, edhe pse ka ca ditë midis tani dhe atëherë. Ë, uh, gjithsesi, ky ë uh, po themi personazh mm -hmm. i lidhur me futbollin ka thënë që qetësia qetësia mm -hmm. dhe si t'ju them mungesa e euforisë janë ato çfarë mund të na japin fitoren. Pra, pra ky cili është personi që ka thënë këtë gjë? Ka thënë këtë gjë, po. Ai ka thënë që nëse bëhemi euforik, nëse marrim kot, Mm -hmm. Madje ka përdorur dhe një shprehje. Ka thënë nëse fiton, nëse fe, këndojmë para se të fillojë festa, tan, atëherë, atëherë mund të humbasim. Kështu që duhet qetësi, duhet mungesë e euforisë dhe ekzaltimit në mënyrë që të fitojmë. Kush e ka thënë? 0-6-9-20-7-12-2 Dërgoni mesazhet tuaja Madje ky ka thënë dhe një gjë tjetër Kjo është ndeshja më e rëndësishme e jetës time Ah, okay. Është shprehur. Kjo është ndeshja më e rëndësishme e jetës sime. I njëjti person i ka nxjerrë gjitha këto nga goja. Pyesim kush është? Tove Lo tani do të këndojë Talking Body në klubin e mëngjesit 8:42 minuta miq të dashur. Jeni me Club FM në 100.4 ne ju përshëndesim. Ora shënon 8:49 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-së. Ju urojmë një ditë të martë sa më të bukur dhe të mbarë. Faleminderit Jeri për urimet. Ne tani do të shkojmë tek uh, loja jonë e preferuar miq të dashur quhet Sharadio në klubin e mëngjesit. Djemtë kanë një fjalë edhe vajzat nga sa duket. Gjithashtu. Se kanë qenë gati. Kur e keni zgjedhur që herët në mëngjes sot mm, fjalën tuaj. Atëherë objekti i lojës është fare i thjeshtë. Ne luajmë, ne luajmë um, uh, Unë dhe Ardi do të përpiqemi të gjejmë fjalën që Olta dhe Jeri kanë rënë në ujdi Që të fshehin prej nesh Ato do të përgjigjen ndershmërisht pyetjeve që ne u bëjmë Mbi këtë fjalë Derisa të arrijmë tek përfundimi, ndërkohë e njëjta gjë vlen edhe anasjelltas. Gati? Sharadio! Loja që vendos djemtë kundër vajzave në kërkim të një fjale të vetme. Okej, okay, atëherë goca, a fillojmë kështu? Po, ne altim të parë. Mm -hmm. Okej. Okay. Uh, vajza është send? Jo. Ja. Mund të ketë po. edhe formën e një sendi. Kujdes pra, kujdes. Ketë edhe formën e një sendi, është pjesë e trupit të një kafshe. Jo. Ja. Jo. Ja. Po në Shqipëri ka të tillë? Nuk di. Në Shqipëri unë di që jo. Në Shqipëri s'ka? Jo. Ose me aq sa unë kam dijeni të paktën. Po ama në studion tonë ka? Ka, në formën e një ah, sendi. Oh, lëre se e gjeta. Në formën e sendi. Sendi goca. Po është është në Rusi thonë kozmonaut. Bravo. Po me goca ça pa. Në Rusi i thonë kozmonaut. E kemi në formën e një sendi, doni t'jua demonstroj. Jo, jo, nuk duam po, të demonstrosh. Nuk duam të na mi mos na demonstro tash. Është në fundi i radios kështu. Ja. Është efektiv. Është më po mirë, dakor goca. Ia futët kot edhe kësaj herë, po. Jo, ju mërziteni gjithmonë po, të mendoni se ne na falni si ju lodhë edhe kësaj herë. Jo, mirë, unë e kuptoj që që mm. që është këtu në studio në formën e një sendi. Por, marrim për shembull ai që po udhëton në makinë që do të luaj. Edhe është është po në makinë ai tash. Më fal. Ne për çfarë po flasim? Tash është një profesion që fillon me A, por që është edhe send. Po. Po nuk është i vetmi, unë kam parë shumë të tillë. Po në forma nga më të. Kjo vlen për çdo gjë. Vlen për një qen lodër, mund po. të vlejë për një, e kupton për. Shumë mirë, ti u mërzite se nuk e gjete në fillim. Jo, jo, po do të jo, them që. Ai dëgjuesi që mendon që ky është është njeri po edhe send. Në cilën botë uh, një kozmonaut, siç i thon rusët, po. është send. Në cilën botë? Në botën e ku ne jetojmë. Në botën ku ne jetojmë. Okej, dakor, okay. Ne nuk jemi në të debatojmë. Shikoj po, tash, të mund të erdha nga jo tavolini. Do të nisim, do të nisim, do të nisim. Do të nisim një, do të nisim një quiz me seri miq të dashur. Kjo është uh, vetëm e kafsh. Vetëm e kafsh. Që s'janë sende. Sa do të thosh. Mm, mm, mm, Këta kafsh të mëdhaja. Këto kafsh të mëdhaja. Këto kafsh të mëdhaja, po. Ëm, um, të cilat i gjejmë në Azi mm -hmm. dhe në Afrikë. Po. Formojnë tufa. Tufat e tyre në anglisht quhen memory. Mhm. Mm Çuditshëm, por tufat e këtyre kafshëve që rriten në Azi janë kafshë të mëdha aziatike dhe afrikane. Tufat e tyre quhen memory. Mhm. Mm si memorie. Po. 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Kanë shprehje çuditshme për shembull në anglisht. Për shembull për një tuf peshqish, po. fjala është school, a school of fish, një shkollë peshqish, edhe mm. tregon një një grup peshqish që rrin bashkë. Por në këtë rast, këto kafsh afro-aziatike formojnë tufa, të cilat në anglisht quhen memory, okay. memory. 069 20 70 222 069 20 70 222 Miq, do të rikthehemi më vonë me më shumë gjëra në klubin e mëngjesit tani është koha për Kygon dhe Kjo ishte Shots nga Imagine Dragons. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:06 minuta. Jeni me Blendin, Jerin, Altinin, Oltën dhe Lorin çdo mëngjes me ju nga 7 në 10 në valët e Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Miq dashur, Sot kemi bërë një pyetje dhe shikoj që ka përgjigje të shumta edhe në faqen tonë Facebook, është facebook.com fraksion klubi i mëngjesit meqë ra fjala. facebook.com fraksion klubi i mëngjesit, mund të vini atje të na takoni. Gjithmonë hapur dhe biseda nuk merr fund kurrë në në faqen tonë uh, online. Uh, Gjithsesi, pyetja është, nëse do zgjidhnit vetëm një film, vetëm një libër dhe vetëm një disk muzikor për të marrë me veten në një ishull, cilat pra do të merrnit nga këto artikuj artistik, ëh, mm -hmm. dhe të nevojshëm, po, përgjigjet janë lloj-lloj dhe disa prej tyre me vërtet të shkëlqyera. Për shembull, um, Albin na ka shkruar, "Unë do të merrja 100 vitrinat që ta kisha që të kisha me çfarë të merresha gjithë jetën", thotë ai, "nga halli çfarë nuk bën njeriu." Pa e ka menduar kështu domethënë që t'ish një gjë pa mbarim, e ke parasysh? Po ti tash mos i bjer 100 vitrinave se po, për atë punë ka Ani Sheqeri me që ra fjala thot Gladiatorin do të merrte si film, do të kishte Kodin e Da Vinci-t për uh, për libër, për libër me një thriller atje dhe Elvis Presley uh, si, si muzikë. Po. Mm. Florenci ka shkruar do të kisha uh, filmin Kolombiana thot uh, librin i Madhi Gatsby ose Gatsby i Madh dhe një disk të Beatlesave. Uh, ju përshëndes ju të gjithëve. Kurse Fatmir ka shkruar do të kisha, a po uh, e kemi lexuar këtë uh, Into the Wild, Led Zeppelin dhe Robinson Crusoe. Um, Kisha një vajzë tjetër. Është Kledi që mm -hmm. pëlqeu, thotë gjuetari i balonave. Ai gjuetari i balonave kemi folur këtu. Film thotë do merrja një DVD me fëmijët e mi, mm -hmm. ja një zgjidhje e mënçur. Mm -hmm. Një në disk do hidhja të gjitha këngët që më pëlqejnë. Um, ka shkruar Nikola, thotë libër do të merrja antologjinë e poezisë franceze, pra një përmbledhje mm -hmm. e madhe me me poezi franceze. Disk muzikor, të gjitha këngët popullore shqiptare, oh, e film thotë nuk po më bie ndërmend një i fuqishëm që të më inspironte sa herë që ta shihja, Emision të mbarë, çdo ditë, të jeni me kolor. Faleminderit Nikola. Uh, Faleminderit. Lufta dhe paqja është uh, Hilda, ë uh, pastaj uh, bashkë me Erën, uh, bashkë me Erën është, po, lufta dhe paqja. Bashkë me Erën është filmi dhe Celine Dion. Ëm um, të gjitha këngët e mundshme uh, të Divergent dhe mashtrimin e madh ka kërkuar Olsa. Kurse Ergisi shkruan pianisti. Shumë i bukur. Ky është me Adrian Brodin, kam përshtypjen unë. Me pianistin Po, po e saktë. Lori në po, Lori pohon me kokë. Po. Adrian Brody ka ka ka konkurruar për Oscar, nuk di a fitoi, a, fitoi atë vit për Po ka fituar, më duket. Për atë, për atë mhm. film shumë film i bukur. Pianistin pastaj ka librin Sekreti dhe muzikë nga Michael Jackson për Ergisin. Mirë, ju mund të shkruani tuajat nëse do të shkoni në një ishull me një libër, një disk dhe një film, cilët do të zgjidhni që t'i kishit me vete për t'i parë vazhdimisht. Ndërkohë, kam pritur momentin që çunat të bëjnë uh, pjesën e tyre në Sharadio. Mm -hmm. Goca ne e kemi menduar fjalën qysh përpara dhe tani jemi gati që të luajmë me ju. Gati je Holta. Gati, gati. Jemi goca. Është send? Jo. Është një gjë që hahet. Jo. Jo. Jo. Një ngjarje. nuk është ngjarje. No. No. Koncept? Jo, nuk do të thosha koncept. Profesion. Ok, ok, ok, do t'ju ndihmojmë sepse kshu është kjo punë. Ne po. ne jemi gentlemanët këtu. Uh, se ne se ne jemi menët. Uh, po megjithatë, megjithatë do t'ju ndihmoj, do ju them që është një një grup njerëzish. Është një lloj organizimi. Është një lloj organizimi nëse do. Një lloj P. Një lloj P çfarë? Çfarë do të thotë P? Një lloj pro Pro protest. Jo, nuk është protest. Jo, kujdes. Është gjë e mirë. Është një gjë e mirë, është një është një grup njerëzish, po, një grup njerëzish. Një grup njerëzish që shkojnë të shohin. Kanë të bëjnë me politikën. Nuk kanë të bëjnë me politikën, jo. Kanë të bëjnë me artin. Kanë të bëjnë me artin, bravo, një grup njerëzish që kanë të bëjnë me artin. Një Kujdes, kujdes. Ha më ngadalë. Në heshtje komplet. Altin. Një grup a uh, në Amerikë atë që e quaj The British Invasion, The British Invasion sepse uh, e pushtuan skenën muzikore me muzikën që sillin nga Europa. Meqë ra fjala, um, këta, këta, mm -hmm. siç uh, shkruan uh, Malcolm Gladwell në librin e vet The Outliers, uh, kanë punuar në në Hamburg, në Gjermani për një kohë të gjatë, uh, ku luanin në klube nate. Edhe kanë nja 8 vjet më duket. Mm. Pothuajse çdo natë, pothuajse çdo natë luanin muzikë atje në një klub dhe kjo i bëri aq virtuozë. Ë, uh, kështu që dëgjojmë tani miq të dashur nga The Beatles, kënga quhet Come, Come Together.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 Wow. Të bitë bitë. Të bitë bitë. Të bitë bitë. Olta deri cilët janë fituesit në lidhje me Sharadiot. Ne jemi shumë mirë, ne jemi kuqezi meqë ra fjala. Nuk e di çfarë je ti. Kuqezi jemi. Pa mua, mua më bëhet mishi jam... puçrriza, puçrriza. Jam brum për vete. Ti. S'ka asnjë vend me të kuqe ti. Gjithsesi. Po. A jo, jo, shiko këto komentet pra, janë këto komentet që po flisnim pak më parë për për këngën e Florit dhe Elvanës, e gjitha këto. Shiko, ka një gjë, mm. se ca njerëz ofendohen. Unë lexova edhe një shkrim të të Grecës që e kemi pasur këtu në në studio. Ëh, uh, e cila ndihet edhe krahason e thotë që po të kishte ndodhur në Greqi, Kishte domethënë një këngë për Megali Idenë apo ku di unë tani nëse mediat greke do fuqizonin një këtë. Ta e para punës kjo ka një komponent komercial. Dhe është i kuptueshëm se gjithë ata që bëjnë biznes duan që t'u ecë mbarë biznesi dhe sigurisht që edhe një këngë që që e promovon mes tjerash edhe biznesin dhe e përdor edhe elemente patriotike, për shembull, Jeepi në Amerikë ka kështu Do you love America? then buy a jeep. Po, nëse do Amerikën blej një jeep thonë ata ose blej produkte ose blej shqip e të gjitha këto gjëra, kështu që ndonjëherë biznesi dhe dhe patriotizmi mund të shkojnë bashkë. Por unë do të thoja një gjë, ne ne japonezë nuk jemi. Kështu që edhe themi jemi bardhë kuq, bardhë kuq nuk e themi dot. Po holandezë nuk jemi, po anglezë nuk jemi që kanë 400 e ca vjet shtet që e kanë bërë ata. Ne kemi qenë 500 vjet nën Turqi, flamurin të ndaluar, lahutën të ndaluar, bajrakun të ndaluar, e gjitha këto deri para disa viteve ishte 1999 kur kur Serbia bënte bënte pastrim etnik në Kosovë mm -hmm. apo ato që ndodhën në Çamëri. Kështu që ne i kemi vuajtur në kurriz gjithë këto gjëra janë ndaluar në shekuj, e se i këndojmë ne flamurit mund të ofendohet dikush për këtë apo apo apo a kemi ne diçka në histori që tregojë se jemi shovinistë, a kemi shtyp ndonjëherë ndonjë popull, a kemi vrarë a masakruar ndokënd? Kështu që unë nuk e kuptoj këtë shqetësimin kaq të madh për uh, për një këngë që në fund fare është këngë e bukur, kështu që ti mund ta luash edhe një herë tjetër. Uh, në çfarë? Çfarë do? Faleminderit. Unë tani do t'i hipi gjokut dhe jam duke kaleruar drejt drejt uh, së ardhmes, mendoj. Faleminderit atë. Kthehemi pas pak. jo me revan, blendi kujdes. jo, doja që të doja që të pyesja Oltën nëse kemi një fitues në lidhje me me pyetjen e parë që unë bëra nga kafshët miq të dashur, kafshë anembanë botës, Këto kafshë na të Afrikës dhe të Azisë ë uh, formojnë sigurisht uh, ato ça i quajmë uh, tufat e tyre. Tufat, po. tufat e tyre, të cilat në gjuhën angleze quhen memory. Fjala për tufat e elefantëve në anglisht është memories, po. Shëndet Olga. Shëndet. Faleminderit. Është Dori fiton dy bileta për nesër në Cineplexx. Mm -hmm. Bravo Dori. Mm -hmm. Ndërkohë fitues të tjerë është Florinda që ka gjetur e para këngën e ditës fiton një lule nga bota e okay. luleve. Le të bëjmë një tjetër pyetje me kafshë miq të dashur dhe pastaj eh, shkojmë tek muzika. Oh, kënga ime e preferuar e momentit, She Keeps Me Up nga Nickelback. Do të vijë mbas pak, por më parë kjo pyetje. Tim tim tim. Allora Um, meqë flasim për kafshë, sot uh, serinë e kemi me kafshë dhe meqë përmendëm flamurin, ne e kemi me shqiponjën për shembull. Uh. Por, por unë dua t'ju pyes se cila është kafsha, cila është kafsha në flamurin e, e? Kalifornisë. Okay. Kujdes. 0-6-9-20-7-2-2-2 Dërgoni mesazhet tuaja Të gjithë shtetet e bashkuara të Amerikës Kanë flamujt e tyre përkatës Unë pyes, cila është kafsha Në flamurin e Kalifornisë Dakord Oke okay? Kthehemi pas pak, kjo këngë nga kanadezët Nickelback, She Keeps Me Up. Më pëlqen, janë rikthyer uh, Nickelback me këtë tingullin e tyre. Unë i kam pas gjithmonë qejf. Janë gjithmonë të mirë, po edhe kjo këngë shumë e bukur melodioze. Ja ku është. Atëherë. Nëntë e njëzet e gjashtë minuta në këtë momente miq të dashur. Ne kemi edhe letrat gati. Do të bëjmë sa e njohim. Njërin për kolegën. Sa e njohim kolegun, sa e njohim kolegen tani në klubin e mëngjesit. Tarara tarara tarara ta është oh kam ca pyetje interesante, mendoj uh, do t'ju pëlqejnë. Le të shohim mm. se kujt i bie, uh, do të jetë me short të lirë, atëherë Jeri unë po i bëj kështu. Dhe ti zgjidh kë të duash. Apo ta hedh t'i t'i hedh në ajër e ta godas një kështu si volejboll drejt teje? Po provoj. Okej. Okay. Okej. Okay. Më ranë dy. Ja. Dy janë. Po marr njërën apo jo? Okej, okay, merr njërën. Ma jep atë tjetrën. Ah, ashtu njëra i ra Jerit. Atëherë gati juve? Gati. Okej. Okay. Hop. Oh, oh. Mos u lodhni, oh, sepse. Oh, paska i. Jeri gzon shumë se jeri do që t'i bjerë. Mua më pëlqen këtë. Më pëlqen që të. Mhm. mhm, mhm. Okej, un po largohem. Pikëri. Okej. Atëre. Alo. Gati. 069 20 70 22 miq të dashur Jeri do të mbylli veshët në këtë moment. uh, duke dëgjuar diçka tjetër, do të do të ndrroj muzikë. Jeri. Jeri. Çfarë do të dëgjosh? Çfarë do të dëgjosh? Po hiqi. Çfarë do çfarë ke zgjedhur që të dëgjosh? Uh, sërish të njëjtën, Rita Ora. Rita Ora, okay. Shumë mirë. Shikon edhe Jeri patriote. E mban kështu, te te jona. Kemi tonën ne. Si thoshte Silua. E ke parasysh, xha Brahoja Okej, okay, atëre Po Tre pyetjet për jerin janë këto Do të përgjigjen fillim Altini dhe Olta, ju mund të përgjigjeni në 069 20 70 22, pastaj ballafaqohemi me Jerin. Ideja është që të jepni ato përgjigje që Jeri do të jap, nëse arrini që të të jepni të njëjtat përgjigje si Jeri, ne kemi një dhuratë për ju dhe do të jetë uh, njëra nga kopjet, është kopja e fundit që ka mbetur e librit Drita midis oqeaneve. Kopja e fundit e Drita midis oqeaneve kemi dhënë uh, gjatë gjithë këtyre ditëve. uh, kopje të këtij romani, është një roman shumë i mirë, uh, nga ML Stedman, por uh, kjo është kopja e fundit. Atëherë, e gjeni në çdo librari meqë ra fjala. Uh, pyetja e parë, Jeri, do të zgjidhje të ktheheshe në një centaur, të ktheheshe në centaur, Jeri, Keni parasysh. Gjysma kalë, gjysma njeri. Po. Apo të ktheheshe në një sirenë. Gjysma peshk, gjysma njeri. Të kthehesh në centaur apo të kthehesh në sirenë Jeri. Si do doje? Hmm. Ëh, uh, nuk është se është në një kështu, dilemë e vështirë. Mhm. Mm Por ia vlen. Ia vlen barra. Okej. Okay. Tani mundohuni të parashikoni se çfarë përgjigje do japi Jeri po, po. në këtë. Unë flas për veten. Centaur apo njeri. Mhm. Dakord, pyetja nr. 2. Jeri. Po. Do të zgjidhje që të merrje 100 dollar në dorë direkt, dikush pra të dhuronte 100 dollar Apo 1 dollar në ditë për 300 ditë. Tani dollari është bërë edhe pothuajse gati njësoj me euron, kështu që është rritur. Si puna asaj një pulë sot 1.08 apo një dele mot. Një po, dele mot. Po. Mm. Pra 1 do, uh, 100 dollar në dorë dor, apo apo 1 dollar në ditë për 300 ditë. Diferenca është e e, e dukshme. Mos më thua shumë. Normal. Okej. Okay. Çfarë do zgjidhni jeri pra? Pulën vezën sot apo pulën mot? Po, pra, këtë do thoja. Mhm. Mm Vetëm që e kemi transformuar në dollar. Dhe pyetja e tretë dhe e fundit për Jerin është kjo, Jeri, do të zgjidhje që partneri të të lërë për një tjetër? Larg qoftë. Apo që ti ta lësh partnerin Për një tjetër. Për një tjetër, po. Si qesh ajo, u kënaq ajo. Pra, të të lërë partneri për një tjetër. Ta lësh apo të të lën. Apo ta lësh ti partnerin për një tjetër. Se është ajo momenti i ndarjes që shumë i vështirë, se si t'ia thuash. E gjithmonë është ajo, nuk je ti jam unë. Po, kur të lënë është vuajtje më e madhe se kur e lë. Shumë vetë thonë. Po, e drejtë, e drejtë, Olta, dilemë është. Dilemë, dilemë e vështirë. Pra edhe një herë po i përsëris shumë uh, shpejt pyetjet, miq të dashur. Jeri do të zgjidhje të ktheheshe në një centaur apo të ktheheshe në një sirenë. Pyetja e dytë është, Jeri do të pranoje të merrje 100 dollarë në dorë sot apo të merrje 1 dollar çdo ditë për 300 ditë dhe në fund fare do të zgjidhje të të lërë partneri për një tjetër apo ta lije ti Atëherë jemi gati për të bërë edhe përgjigjet e Jerit. Ndërkohë, Olta, me që me që të kam këtu. Ëm, um, mund na thuash se çfarë është kafsha? Nuk e pas 3 orë, do të thënë 2 orë gjysmë. Po. Mhm. Mm edhe një herë Olta. Atëherë. Olta. Kafsha është Ariu. Ariu është e saktë në flamurin e Kalifornisë, miq të dashur, shfaqet Ariu. Mund të gjejmë një ari i murrmë. E ka gjetur Nermini, fiton 2 bileta për në Cineplexx. Okej, okay, bravo, bravo. Është është Ariu dhe në mhm. flamurin e nëse bën një kërkim e gjen atje. Uh, California Republic është ajo që shkruhet, por është Ariu. Fluturon flamuri i Kalifornisë LA DJ. Okej, okay, gati. Mhm. Pyetja e radhës në lidhje me kafshët është kjo. Mhm. Kjo kafshë deti është menduar që të jetë miqësore ndaj njeriut, qysh në mitologji, madje Arioni Arioni, personazhi i mitologjisë, mm -hmm. si të thuash, kalëronte mbi të. Po, oh. Po, vetëm që s'është një kalë, po, po, sigurisht. Okej. Okay? Mm -hmm. Një kafshë deti e menduar si miqësore me njeriun qysh në mitologji. Arioni ngiste a ku di unë tani, ç'të them? Kalëronte, kalëronte po kalëronte këto kafshë. Tuk tuk tuk tuk. Nice, okay. në det, në det, e kalëronte në det. Kalëronte në det. Po, ha më goza mos e bëni sikur s'e kuptoni. Okej, okay, pyetja numër pyetja numër 1 eh, për ty Jeri është kjo. Jeri, do të zgjidhje mm. që nëse të transformonim në një personazh mitologjik, të bëheshe një centaur, gjysëm centaur femër, a? Jo si centauri Nemo. Gjysëm pelë, gjysëm. Por eh, por Do ishte e fortë, fisnike dhe e shpejt. Do ta kishe. Atëherë i njëri, uh, Olta ka thënë Siren. Jo. Më vjen keq Olta, Olta është gabim ndërkohë Altini ka thënë. Un kam thënë një Siren. Jo, jo, jo, jo. Oh. Jeri i paparashikueshëm në pyetjen e parë po. Jeri që do Jeri bëja dhe një në ashtu, bëja dhe një Bëje mirë, bëje mirë, të lutem, bëje mirë, bëje tamam Bukur. Pyetja numër 2 për ty Jeri është kjo. Do të zgjidhje mm -hmm. të merrje 100 dollar në dorë. Pra do të japin 100 dollar tani. Ta. Po. Apo 1 dollar në ditë për 300 ditë. E ka shkruar gabim ajo atë në ditën tonë. Po pra. Unë nuk jam në dijeni të pyetjeve Olta, kështu që. Mirë, kur të mbarojmë, kur të mbarojmë. Atëherë, atëherë. Është kaq i shpejtë Altin. Pyetja e tretë dhe e fundit Jeri është kjo. Do të zgjidhje që partneri të të lërë për një tjetër. Edhe po mendojmë atë atë momentin klasik në kafe ku Të shpjegon, e kupton dhe ty mm. të ikën djersë se bota fillon në pallatet bien Të ikën truri Jeri Kakakao, kakakao, e kupton gjithë këto Apo, apo, që ti ta lësh partnerin Për një tjetër Dhe është ti ai që t'ia rrotullosh botën mhm. Versionin e parë Versionin e parë mhm. Po pse Jeri, nëse mund të të pyes Po, zakonisht nuk shuhem për Për lënie Për lënie Ose për tradh Është përmirësuar shumë ky djalë. ja, ja. Bravo um, të qoftë. Ej, shoqe, shoqe Olta. Ka dal nga ethet. A je gati? Ke një listë me fitues që do t'ia japësh tani edhe dhurata, të lutem. Për gjithë njerëzit që na dëgjojnë miq të dashur, ky është momenti kur Olta zbraz uh, thesin e madh uh, të dhuratave të saj. Jepi Olta. Atëherë për lojën. Astronaute. Ja. Për lojën e Jerit është Tea që e fiton librin Drita midis oqeaneve. Bravo Tea. Të lumtë Tea. Të lumtë Tea, ndërkohë është astronaut, ka thënë Elsa, dy bileta për në Cineplex, Beatles, ka thënë Rolandi. Beatles, The Beatles, yes. Dy bileta për në Cineplex gjithashtu. Come Trajneri i kombëtares De Biasi. De Biasi po është ai që ka thënë se fiton dy bileta. Na duhet që të mbajmë uh, kokën uh, si i thonë, të mos na marri koka erë, mm -hmm. të mos entuziazmohemi deri në ekstaz, por të luajmë qetë dhe nëse ia dalim, mund të fitojmë. Dhe pa. Po. dhe një gjë tjetër ka thënë që dhe... është ndeshja më e rëndësishme e jetës time. Kështu shprehur. Yes. Ne shpresojmë të dalim mirë. Mirë. Po, Ndërkohë që Ina fiton dy bileta pasi ka thënë Delfini. Jeri centaur Kështu pra, um, në këtë mënyrë Në këtë mënyrë ka, ka kaluar ora E ikën 3 orë wow. Pak e nga pak Sa e kemi? Kur më thënë ora 7 pa 5. Po, ç'të thashë. Kemi 3 orë. Kemi emision të gjatë. Kaq kam edhe unë 9:52 mm. orë. Mhm. Sa shpejt. Ej, dua dua që t'ju bëj një një pyetje. Pra? Përgjigjen e cilës kam frikë se nuk do ta marr. Mm. Madje jam pothuajse i sigurt që nuk e marr. Po t'i provoj, mm. po provoj një herë se nuk i dihet. Pyetja është. Që të gjithë e panë atë fotografinë e famshme, domethënë këtë dekorin e mrekullueshëm, duhet thënë, që kam përshtypjen vetë kryeministri Rama ka përgatitur për uh, për mbledhjen që u mbaj dje, shëndet, është e vërtetë. Ai shikon, apo që nga kështu pra. Uh, kryeministri ka për për mbledhjen midis dy qeverive. U bë mm. ai dekori i famshëm me me flamur, Sa njerëz kanë qenë të ulur rreth tavolinës? 12 herë 2. Jo, jo, jo 12 herë 2. Janë shumë. Janë janë goxha. Janë janë shumë. Po nuk e di sepse duhet që të të gjesh foton e duhur që të jetë e madhe, e ta numërosh atë. Ose mund të dish për shembull ndonjë sekret që ne nuk e dimë për shembull. Jo, se sa ministra ka qeveria e Kosovës, sa ministra ka qeveria e Shqipërisë, po t'i marrësh gjithë bashkë ata plus dy kryeministra, mm -hmm. secili nga një edhe del edhe e numëron. Për shembull edhe kryeministri ynë e ka vënë si foto të ditës atë. Po dekori ishte aq i bukur. Super vërtet. Saqë u shqetësova. Një. Atëherë, ë uh, I numërojmë thua? I numër, a i numërojmë dot vallë. Wow. Ikëm ne. Ikim. Ciao shumë, miq të dashur, uh, dëgjohemi sërish nesër në klubin e mëngjesit. Kjo është goodbye. Mirëpafshi. Nga ne për ju, e këndon Feder dhe Lyse. Bye Ciao. bye. Let me tell you the story. of that guy. First you loved,